вас питається така увага на закінчення артикул Писання та Ісус. Чи ясно і більш конкретно і точно шлях його, котрого бажає він подати своїм слугам. Цей шлях, котрий показав артикул, він завжди був однаковий, починаючи від Ісуса лише ті речі, котрим час приходив збуватись, вони тільки одне другу міняли. А порядок, суть, праця, підкорення, все чисто стається одно і то З того часу цей порядок його не міняв. Бачите у свіжій пам'яті ще виклад цього артикулу. Тепер кожен з вас зробіть собі такий аналіз. Подивіться на роботу теократичної організації, котра починалася із моменту присутності Христа в храмі і до року 1942. Хто спостерігав за діяльністю організації в ті часи, він знайде, що ця лінія, котра тепер тільки вичитана, вона точно відповідає цій праці. Організація від цієї лінії нікуди не вийшла. Так нею керував Єгова. І ніякими другими справами організація не переймалася, хоча були спроби, притом досить великі спроби. Повернути погляд організації Єгові, застабілізувати на науках, котрим минув час. Я думаю, що ви знаєте оказію, яка сталася у 1931 році, в другій половині літа, случилося в організації найбільше розділення на цій самій підставі. Многі, так звані слуги, не бажаючи йти цим шляхом, бо це шлях є самовідречення, вони спробували взяти перевагу і взяти в свої руки контроль над організацією, повернути на науку минулих часів і на то чому час минув, і на то, що його й сам не подавав, тобто з релігійними додатками. Організація його не дала згоди на це і на цій підставі виринуло велике розділення. Це правда. І добре поступила організація, що зайняла таку позицію. Цим самим вона подала приклад нам, як треба чинити коли перед нашими очима стоїть відкрита воля Єгови, набіжучий час, то запам'ятайте добре, вона не потребує ніяких додатків. Вона не потребує абсолютно ніяких уліпшень. Ці всі додатки уліпшені, я їх говорю в кавичках. Бо все це з будь-яким додатком буде мати вигляд релігійного представлення. І так же само і тих, хто мав смілість представити себе в цих додатках. Він буде добрим релігійником, але ніколи слугою його не буде. Це мусимо добре пам'ятати. Не додавайте це не до рук організації, тим більше і в свої руки не беріть. Ми знаємо, що дійшовши до цього часу люди, котрі нині становлять частину організації його. Кроме того, і ці самі люди прийшли з різних релігійних з'єднань сюди. Кожний, що зібрав, той приніс свої посудину. Ми вам радимо, повитрясайте освободіть Буде присутньо старе вино і нове вино čeveno razgrive miške, to je, а мішок це i jest od leća, i z toho koristili Bože. Volja Jehove не потребує нічим, ні украшатись, ні домовлятись. Вона є звершена, вона є ціла, вона є повна, цілком вистачаючи на віручий час. Так мають слуги розуміти. Тепер я хочу звернути вашу увагу на параграф 21 нашої студії. Він сьогодні повідомив нам інтересні речі. Ісус Христос не був викладач Біблії у розумінні релігійному і світському. Він є вчитель і буде на всі віки. Але не вчитель до накопичення знань, котрих не знаєш, куди діти а вчитель тільки в тій справі, чому час прийшов збуватися. Він коли говорив до своїх учеників, прослідіть писання, бо вони свідкують про мене, а через це маєте тобто, сподіятися держати життя вічне, то він у цім вислові наклоняв тільки на ті речі брати на дослід, котрим час вступає до виконання. Наприклад, він указав, вони слідкують про мене про мою присутність у першому приході. Про це ж він мав на увазі. Може, ви сумніваєтесь, що це неправильно сказано, може ви думаєте. Чи це власна моя догадка? Чи просто так вже пришліфовані слова, та найже і так і буде? Я привожу вам приклад. 24 голові Івані від Луки є написано, як цей же самий Ісус після Воскресіння супроводив двох своїх учеників до міста Ямаус. І так цілу днину дійшовши вони до того міста, про що говорив Ісус? Про який прихід? Перший чи другий? Скажіть. Мовчите, можливо, не знаєте оказії там написано. Але ж ми вже читали кілька разів цю оказії. Він удовіднював про перший прихід. Він же говорив, що так, ще спочатку назвав їх тогошими і впертими маловірними. Він казав так, тепер подивіться у пророцтво, так було написано у пророків, що так має прийти Христос, що так має працювати, що так його ганьбити має, що так він вбитий буде, що він має навіть і воскреснути. Там же ясно так написано. То ті слова, котрі він говорив, прослідіть Писання, бо вони свідкують про мене. Та про яке свідоцтво Ісуса? Другого чи першого приходу? Тоді першого, бо вже сам він свідкував після Воскресіння про перший прихід. Отже, таким чином він показує, якою справою ученики мають зайнятися. І тоді, і нині. Тепер дивіться, він учив своїх учеників, він не розказував їм, що ви маєте бути так начитані, що своєю начитаністю ви маєте просто переможти любого книжника і фарисея. Ніби якісь такі е, словесні дуелі, встраювати словесні дуелі. І стрілянину таку робити один другого. Ці речі він не робив. Він указував, тільки так треба уробити, більше нічого. Якщо до сьогодні у кого із вас було такі, як би казати, ну, само е, такі інтереси до начитаності, щоб начитатися, щоб можна говорити в будь-якому суспільстві, виглядати не білою вороною, а чорною вороною, то тепер ми нагадуємо нас його не посилає, щоб ми приймали колір любої е, релігії, любого релігійника, якогось натовпу. Ми йдемо в кольорі пісненім Єговою, свідкувати про Єгову. А якщо хтось бажає виглядати добрий в очах людей, то там його і зарплата, а не в Єгову. Якщо ви шукаєте начитаності, науки, ще додаток того, що є, значить, вам замало або й не потрібно того, що дав Єгова. Фактично, це є зневажання того, що дає Єгова на свій стіл. Брати і сестри, оказія, що тепер сталася у нас із нагоди артикулу Писання та Ісус, вона дійсно призначена для того, щоб звільнити, повитрясати всі наші і шпіхлярі, що накопичили своїм життям в розумінню, в інформації, в якомусь запевненню, все чисто треба викидати. Вона того вимагає. Тепер же я запрошую вас, прослідкуйте, так як би казати, в помислах своїх, від початку і до закінчення. Там було е, 22 пункти. Коли так прослідити не у смислі викладу, а у смислі порядку, який встановив його подати їх з міста вартової башти. То видно, якщо слуга сприйняв ту оказу з радістю, що сталося в місті Назарет, і радісно покорив себе, то 22 параграф показує, таким ти себе розпізнаєш. Чи пішла в тебе Єгова, чи ти пішов сам чи ти продовжуєш якісь релігійні традиції. 22 параграф зверну увагу. Це є єдиний спосіб розпізнати, чи тебе його посилає, чи він дав тобі силу, чи ні. Ще звертаю увагу на таку річ. Наша студія і в переднім слові, і в слові викладу самої студії звертала увагу декілька разів, вважаючи це заважним у такому напрямку. Погляди наші тепер, коли ми працюємо, коли вчимося, нехай не будуть зумовлені на якісь обітниці, як тих, що в своїх руках держуть ці обітниці і цим самим похваляються самі перед собою чи перед іншими, що вони вже ніби закуштували тих обітниць, майбутніх, звісно. Ні. Пам'ятайте, в нашій студії були сказані такі слова. Поки є сатана диявол на землі. Поки гріх ще не знищений, одна обітниця нам призначена це динарій від Єгови. А динарій це дозвіл до праці і це сила Єгови, в котрій ми працюємо. Це є динарій. Якщо ми так зрозуміли, це є воля Єгови на то, значить ми і є його працівники. Ми, його, ми будемо працювати тоді з силою Єгови. Якщо ми рахуємо, що щось інше на даний біжучий час призначений, бо наука призначена на біжучий час, на біжучий час, час призначений є ще і нагорода. Якщо ми рахуємо, що це не є висока нагорода, щось друге нам хочеться, то хочеться чому, чомусь ще час не настав, то значить нагороди у нас не буде. Ми успішно з працею голи не закінчимо. Буде з нами біда. Так, це по лінії наших студій. Хочу до служителів звернути увагу, коли проходять у вас студії, по вашому порядку е, домашніх е, студій і студій по гуртах. Зверніть увагу на важливість цієї справи, що подала нам подав артикул Песеняти Ісус. Ви не можете бути оправдані тим, щоб сказати так усі одиниці, що приходять на студію, вони мають голови, вуха і очі, та нехай слухають і роблять собі висновок. Наше діло піти і прийти, і принести, і подати. Якщо ви вважаєте, що ваші обов'язки на сім'ї на початок і закінчення, то це обов'язки релігійного сторожа, а не слуги в організації Єгови. Слуга в організації Єгови буде допильновуватись до тих пір поки не буде поставлено на місце те, що об'являє Єгова. І при тому на то місце, яке вказав Єгова. Тобто предмет має бути точно зрозумілий, точно взятий, точно виконаний. Для того, власне, і поставлений служитель там. Отже, перепускаючи студію до всіх членів збору організації, на речі точності звертати треба увагу. Ще хочу звернути увагу, тут є присутні у нас служителі всі, кроме того, є присутні і служителі груп працівників. Це група по автобусу 4207, по автобусу 699, по автобусу Мерседес, Форд, Пежо. Крайні сучаї стільки вже набираються. Кожний там є призначений бути старшим, відповідальним в тих групах і виконувати працю. Одні виконують працю керівництва автобусом і разом з тим група проводять студії, а другі просто керують автобусом, якщо це великий автобус. Спостереження, котре мені приходиться бачити, я у деякі групи виїжджаю сам. Бачити вас на виїзді. Ну, не вважайте, що йду себе показати там. А хотів бачити вас у такому случаї, де ви маєте виконувати волю Бога. Це є теж наука і це є необхідність. Хочу звернути увагу, особливо хто несе відповідальність, за групу. Кроме того, є всі групи, є присутні служителі але вони є служителі по своїх кружках, а там вони є працівники. У рівній мірі відповідальність несуть Щоб то, що ви чуєте тут із столу його взяли, там має стати діло. І це пильнувати треба усі 24 години на добу. Учить їх мислити, жити, діяти тим, яку науку вони дістали. Отже, на це звертайте увагу достатньо серйозно. Ми не накликуємо на то, щоб з вас зробити якихось жандарів, сторожів. Ні. Не на це. Ви пильнуйте на то, чи допильнуються волі Єгови. Не показати, то візьми, там постав, тут стань, а там не сідай. Не приказано, а показати самому, роз'яснити як люди мають це чинити. Часто буває так, що коли називаємо предмет або область діяльності якої-небудь, то той, хто називає предмет чи образ праці, сам не знає, що це таке є. Ніби іншомовною мовою якоюсь там він говорить або мислить не своїми мислями. Спочатку покаже і так далі. Є серед вас відкриються люди, котрі рахують, що виїзд до праці. Це звільнення з-під домашнього контроля, а там він буде собі давати волю своїм мислям, своїм похотям, своїм розпусту, безконтрольне і послуху, то є від самого малого до самого більшого. Значить, така одиниця показує, що він не є членом організації. І йому порядок не є закон і не є необхідність. Він порядком жити не хоче, він хоче жити по-своєму. Нехай він робить собі по-своєму все себе вдома. До праці його не допускайте. По цій причині, що він дає поблажь і приклад нам із доброго брати, то беруть з плохого. Так, до служителів. На слідуючу п'ятницю у нас буде студія вступлення в завіт. Ой, називається хрещ. Поки що до сих пір подали заявку 8 чоловік. Тобто на сьогодні. Не знаю, як ще, бо ще тиждень часу стоїть. Може стати і менше, може бути і більше. Але ну, все ж таки, кожен з вас знає про ці люди. І, звісно, погано тоді, коли вже ми читаємо студію закону завіта, а до нас приходять і говорять, що і він би хотів вступити в завіт у цей момент. Було і таке, що цей момент забирає свою заявку назад. Таке теж було. Це говорить про те, що недобре було пропрацьовано з людьми цей варіант. Служителі, знаєте, хто у вас на цей рік має бажання вступити в завіт. Ви мусите забезпечити їх. Студію вони мають прийти вдома, студії завіту, це книга Бога, 103 голова. Нехай вони простудіюють. Далі. Ті служителі, у кого є тут той, у кого є до сих пір одіж для вступаючих в завіт. Жіноча або чоловіча. Бо в нас є жінки і чоловічі. Заберіть їх з собою ту одежу. Навіть і ті беріть, у кого із студії нема до хрещення. Хоча ми і заявляли, і нагадували, що мають взяти свою одежу, але життя показує, що треба мати в запас. Всяко буває. Лучше нехай вона буде в запасі, чим її шукати тоді, коли її вже пора вживати. Так. Служителі, минулий раз до вас було звернено увагу дати попередження тим слугам, тобто останнє попередження, котрі не відвідують студії не відвідують зібрання і не відвідують поле праці. Тиждень часу пройшов. І я, наприклад, майже нічого не знаю. Чи було зроблено таке попередження, чи ні. Було зроблено, так? Було. Ну, в кого нема кандидатів на попередження, то, понятно, той мусить лише повторити, що тут говорилося. А у кого були причини давати попередження, то ви, певно, мусили говорити до тих людей. Ви можете тут хоча б у коротці, хоча б у двох словах сказати відповідь тих одиниць. Вони сприйняли попередження, чи вони залишаються в своїх позиціях. Ну, то хто давав попередження, скажіть. не треба робити так, як вони розуміли, що до сих пор прийде е, весна та виправить нас до літа. А прийде літо, виправить до, вес... до осені, а осінь поправить до зими. Ні. Так як він чув, тут же таки, нехай чинить. Ці попередження ми не говоримо до тих і не адресуємо тим, хто до нас зайшов раз, два або тиждень ходив раз. До цих не касається то попередження. До тих, хто вже має добрий стаж у цих ходженнях. Вони вже добре знають і порядок, і науку, і все. Тому розтягати їм на якийсь час означає, що просто хоча б на той час з ними дати згоду. У вас є питання до цих нагадувань, що було говорено у вас. Питань немає. У мене до вас ще буде одне нагадування такого складу. Як і бачите, з моменту, коли прийшов артикул на нашій студії кінець Демонського правління, після нього вже прийшов цей артикул, а після цього підуть більші артикули, ну, сказати так, буде від чого голові закрутитись. Я маю на увазі інформацію. Люди сторонні чують, що у нас харч з'явився другого складу. Тобто закінчився голод, началися врожаї. Приходять слухати, покушати, попробувати цих харчів. Це їхня справа. Двері в нас відкриті. Ми не закриваємо нікому вхід сюди послухати і побачити. Але при цьому я якраз до вас хотів звернути увагу. Якщо такі люди є присутні, то ми їх називаємо сторонні люди. Бо вони не є частю нашої організації. Одні прийшли, принесли інтерес, другі прийшли покушати цього хліба. Кожен має своє. І коли він тут перебув цих хоча б годину чи дві години, понятно, що тоді всі думки, з якими він прийшов сюди, приступити до цього хліба, можна йому сміло сказати, що в нього тих думок не осталося. І коли він слухав, бачив цей хліб. Тепер же, коли така справа стоїть, ви коли будете мати з ними контакт, бо певно з кимось вони прийшли хто є з членами нашої організації. Не треба їм формувати погляд, як би вони по вашому думанню могли оцінити. Давай ми договоримося так. Коли такі одиниці приходять до нас, залишіть їх сам на сам. Нехай вони зроблять самі висновки. Бо коли він має дотик до цієї науки, та ця наука вона повинна викликати в нього живий інтерес. А нам із живого інтересу тобі їм начепити свій погляд. І тоді ми не знаємо, чи вони проявляють свій внутрішній інтерес до цього, чи це задоволяють ваші совіти і поради. Та так ідуть. А свій інтерес не розвивають. Прослухав побачив, покушав, тоді роби висновок. Нехай він робить сам висновок. Якщо і вас будуть запитувати, то можете їм нагадати так, то це вже не буде ваша думка. А то, що у нас стояло 22 м параграфом нашої студії Писання та Ісус. І таке нагадування можна поставити до будь-якої теми, коли його має справу з одиницею, ось там твої кроки записані, які мають бути. Це його є постанова. Так можна. Тобто такі нагадування роблю для вас відносно цих людей. Так, у кого з вас є питання?